hehe neza na neza abantu bagomba kunivuga amazina ariko biba byiza ko mwidondora kuko iyo mwidondoye biraheza bikumvikana ko inkuru namwe mugomba gutanga mu ifitiye ubuhamya ntidushobora kubandanya tuganira kuko mu gihe mudashobora kwidondora ngo mutange inkuru yabereye ingahe iwanyu namwe mwemanga ntitushobora kuhagumana kubandanya tuganira mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakweri intara ya muyira yahaya imwakiro yahiye imwakiro eee eh, musozi muyange ni amahoro ngaho imwakiro ni amahoro ariko none mhm. agomba gushyikiriza ni kubera ibintu byagoranye by'ibiki gayahi naho mu kuba ntitubonera kwe kweri twari gatanu dukubise umugore baramumena amaso atakavuze ariko none yamukubise kubera ari imbonerakure eh, oya turabana n'abantu tubana turabana mm. none kandi ejo kwa mukandi bakubita undi ariruka ariruka awushinzira guca mu yindi misozi utari gucamo bamukubita ingufu zitatu bamukubita aho ubwo rwaruka uvuga ko imbonera kure ni urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi rukubita abantu ataco bipfuye eee wumva bamuhuye ni ukuvuga ko ejo ejo mu mwanya wa seneri twari tuvuye mu nama mu ngoro y'umugambi wa seneri avuye ngo nyabara avuye mu ntuze ku manama hama hmm. rero urumva biragoye kuba mungu ariko ibyo byo kuwa gatanu uno munsi nyine mu mwanya uheze musanga heje kubijyamo byo byo yabitunganiye hmm. kwere ibi bintu kasa muhanura ko tukwiye kubananiza ko demokarasi no kubananiza n'imigambi myinshi hmm, ariko kuba hariho abajejwe intwaro kuko amakosa ntibyarakorwa nta muntu n'umwe yera iyo amakosa akozwe hanyuma abajejwe intwaro mukabitura bakatunganiriza ivyo navyo nisho bikorwa ca noneho turumvize ko na mustanteri yahavuye akaje kabitunganya ryahaya bya nibaza ko byaheze umva ko mustanteri yahashitse yagaheze akabatunganiriza bagiye bamwitoye eh aratunga ariko hariho nawe ihe kimwe arengerwa urumva nukuri go gwaruka urarengeje bakwiye ko twe kubana amahoro dushaka amahoro nta mutsinzira ashobora gucokoza kaza kuko dushaka amahoro kuko ariko urumva ko nyinshi yabonetse ko mustantera na ujejwe intwari yamaze kubifata mu ntoke eh navuze nuwo wundi kandi nawe nyine yakwize inkoni akiruka agahushije inzira agaca mu mashyamba atari gucamo nawe nyine aturuka ku muto uwo bakwize n'uwo kagombe musanga yabigiyemo nawe uwo wundi ni uwo ku mutumba wa muyange nawe bakubise kandi musaba ko naho nyine abajejwe intwaro babijamo yamaze kuva ku murongo yahaye ariko yamaze kuva ku murongo ariko nibaza yuko ibyo yashikirije amakuru yashikirije eh, twamaze kuyumva mwiriwe neza ni nde twakwega yewe eh, nitwa furujeshi ndi mu ntara y'urubiki inde furujeshi furujeshi fijansi yego furujeshi ngaho mu ntara y'urubiki n'amahoro ku mutumba nyamutobo mhm. inyamutobo murakomeye ngaho yego turashimira imana akavura niko ari kenshi mhm. duga ku ijambo firije yego cyo twagomba tuvuge mhm. dushyize ingorane mm-hmm. hari sangwe koperative mm-hmm. na kabare harimo muri resitora mm. eh, birongowe n'abantu b'abashifu ngaha mu ntara ya kinyinya ya ruyiki mm. ni umugambi wa sangwe yego eh, mm-hmm. none ko hari ibikorwa by'iterambere ni ingorane gutega fujanse eh, ingorane zihariye mm. twebwe hari abanyagihugu batanzeho ibintu twatanzeho ibintu bakoresha mu hako kabari n'ihoteli hmm. n'iresitora mm-hmm. mm-hmm. eh, hanyuma rero twaraheraniwe araheze amezi ane arenga twishyuza amafaranga bakatubwira ngo amafaranga ngo tube turarindira mm-hmm. eh, tuhashiraho twitura n'inzego mm. turitura mu nzego hanyuma inzego turabikurikirana barabatuma ko muganga bavuga ngo turindire inzego izihe neza na neza tuba eh, tuye nyakubahwa ku kirere mhm. eh, hanyuma tubwira yuko arabikurikirana nyakubahwa yabikurikiranye burema kubera arumva amafaranga y'umuntu udashobora kuyakora mu mufuko mhm. arabatuma ko babibabwira ariko kumva ngo turindire mbona no kugara barugaye urumva nka bamwe bamwe ibintu babikura ahandi hantu urumva hmm. turasaba rero nyakubahwa umukuru w'igihugu n'ukuri arabe ukuntu twishyuza amafaranga bamwe bamwe barakenye harimo abapfakazi ariko abarongoye iyo koperative ngaho barahari uwahora yongoye baramupfunze ari mu mpimba ku mpamvu yo guhongera yo guhombesha sinzi ariko hariho aho basubira ica hmm. abayirongoye abo barongozi b'iyo koperative babishura gute bavuga ngo turindire umva nta nta nyishu y'imvaho turumva turonka bamva ngo turindire kuvuga ngo urindire no kugara barugaye urumva nta nkuru y'imvaho tuba turiko turaronka ni ukuvuga ko bahombye barugaye atariko barakora n'abakozi bonyine baba kure nta n'umwe aranahemba mm, haheze igihe kingana gute bugaye amezi anaraheze ubwo wumva turashaka nyakubahwa umukuru w'igihugu n'ukuri bari batwishyuriza amafaranga kubera urabye nk'abantu bishyuza n'abantu bato bato cyane ntamwe usanga birimo batabishyuye n'imiryango yabo yo kwishwa n'inzara mm, ariko iyo muvuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga ko icyo ku rwego rw'ikomine n'intara byananiranye ariko ni umugambi wazanywe na leta nibyo n'umugambi wazanye na leta ariko leta si umukuru w'igihugu gusa igikuru twe twashaka ko tutunganirizwa nta kindi ni ukuri mwari abajejwe intwaro ngaho mu ikomine canke mu ntara nta abashefose barimwo bakuze kuze nta nta muntu mutoya arimwo mu byo shyira hamwe niba nyakubahwa gusa kuko urabya warigize mu nzego zikomeye nyine zo muri porofesi n'amakomine mm. ariko ntabura amatara arimo nawe nyine arimo mm. abamusitani bose barimo mm. kumbure buri matari niwe akuriye izindi nzego mu ntara firijanse firijanse firijanse ego buri matari niwe akurira izindi nzego mu ntara mwaramwituye yababwiye iki ko wumva nawe nyine asanzwe abifisemo novuga ukuboko mwaramwituye yababwiye iki hariho abamwituye hmm. avuze murinde mbona aho nyine kubera naho nyine urumva avuga ati nimurindire umva wamaze gushaka porokira akavuga ati nimurindire ariko barabaronderera gushika amezi ane ahereye tutari ko turaronka inyinshi tomoye urumva ko ari ikibazo gikomeye ariko hariho icyizere avuze ati nimurindire harimo icyizere kandi ari ijambo rivuye ku muntu abakurira nk'uko ngira mwurindira mwizeye ko muri bizotera ariko bishike icyizero hari ibintu baba wacoye ku muntu bategereje uwo kuba ariko arakwishyuza urumva ko hari ikibazo gikomeye hmm. eh. urakoze cyane firije firijanse eh, arakoze yari atwakuye ari ngaho mu ntara ya ruyigi ku mutungo wa nyamutobo mwiriwe neza mwiriwe neza inde hmm, sinumva izina ariko fideli inde severine severine muri komini imuruta muri akayanza severino imuruta e, zeverine zefira ah zefirine ndashaka ndabaze radiyo isanganiro mhm. umurongo w'ijana na gatanu n'ibice umunani ijana na gatanu n'ibice umunani ndakunda gucika cyane rwose uwo ntawe twigeze dukoresha badonye umurongo udakunda gucika cyane uzamukoze imuruta batwumviriza kuri kangahe ga france aho ndi ni ijana ijana na rimwe ijana na rimwe ijana na n'ibice bitanu ijana na rimwe gusa n'ibice bitanu gira kuri ijana na rimwe gusa inyuma inyuma y'ubusa hari inyuma y'akaburungu hari ubusa nabwo nabwo ntacyo bisiguye ni ijana na rimwe gusa yego mukosa aho nako cyane rwose zo kumota wundi murongo mushasha mm. eh urakoze cyane nize fira twakuye ari muruta avuga ko ikunda gucika umurongo w'ijana na rimwe ariko François Kimana ari wasanzwe anabijejwe umuhinga w'ivyuma aratubwiye ko ata kibazo na kimwe kihari yuko uwo murongo usanzwe ukomeye mahoro mahoro neza mahoro ninda twakwegaye ndabaramukije ko ngaho muri studio muri babiri mm, turabaramukije natwe ninde atwakuye ah, ni donasiye miburo donasiye mibura twakuye ari hegaye ndi bubanza mm, nduga ku ijambo mibu daboro uze kundamukiza obe niyo nkuru na burede celestin ndiho burede celestin ndiho se hakira ariko ukumbura ngira ngo areka arumviriza ino radiyo arashobora ko ubutumwa burashobora kuba bwamushikiriye oba niyo nkuru nawe nyine ni mugenzi wacu ashobora kuba ari karatwumviriza yamaze kumva ako kantu hanyuma ubanza verema amakuru bimeze neza kuri iki kiza cya korona abantu babyinisha mhm. ko barakaraba bemera ko barabyubahiriza rwose dushimira n'abanyagihugu bariko barabyitaba bubahiriza ingingo zavuye mu bushinganye mm, amakuru tutamenye aho ibo banza amakuru mutamenye verema imvura imaze iminsi kwa rwose kuva ku wa mbere gushyika nk'uno munsi mm, ariko twaravuze imirima yononekaye yarononekaye ko hari ibindi mutamenya kubera n'abantu ndetse bahasize ubuzima cyane cyane nk'ibiharage byahorotse rwose ngaho uri kurara muri iyi ntara y'abo bantu mm. aho umerereye muri musigati kurema ibiharage byahorotse rwose ayandi makuru verema ahandi ho abantu bifashe neza tugiye mu bya politiki abantu bayaga neza nta muntu ashobora n'ubundi asha mhm. verema ni abantu bavuga ngo ni umunange basa ibintu bifashe neza kwera ni bubanza amahera he agende ah, muri komine musigari mm. ndabaseze n'abipfuza n'akazi ngaho umupira byose amanitse urakoze cyane kumbure ngira ngo uwo mwumvikano uri hagati y'abanyepolitiki ushobora kubera n'akarorero keza abandi nuko ciyagenye atagati mubaze kumura umuti bakoresha bo kugira ngo baheze buvugutire abandi bari hari imwakiro <laughs> ubundi munywanye ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ntashoboye guma ku murongo ni isaha imwe irenga ku minota mirongo ine n'indwi ikiganiro ni ah, iwanyu havugwa make mwiriwe amahoro neza muhagarare neza kugira ngo twumvikane hano umuntu yarahagaze ko muri neza kiganiro naho iwanyu havuga maki mwiriwe neza hano mwiriwe mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri hehe mwiburo mu miburo mu amakuru tutamenye hano kuri radio isanganiro n'aya ga miburo kwa ukibazo cy'abantu cy'abasunyiri bane cyatwa bafungwa sabwe abandi nabo bumu dusubiremo ntitumvise neza ico bashaka kutubwira eh uvuze uvuze gute ati ndi mukubwa ikibazo cy'abaseriyeri bariko bafatwa bafungwa ni bande babafunga abantu uze imbonera kure n'abapolisi no bazi kubafata ariko imbonera kure so bafata se abapolisi canke ngira muri eh? ko muvuga bamwe muri komite zihurukiyemwo na bose zijeje umutekano nakamara mata ntiburaba abafashe ku munsi wa kane mhm. hafashwe bande bafashwe ryari wa gatandatu batabaragaruka mhm. batabaza bazanye amagerenade n'ingofero za gisirikare bande baje babizanye aho kure kuko abapolisi barasatse baze gusaka bagiye imbonerakure zacu zibahamagara ngo ngibi turabitoye mm. eh, ni ukuvuga ko aribo baza babyitwaje abanywanyi bose ba seneri bahunze boraba ariko ga mibura ahubwo nta kurenza urugero birimwo igikorwa nk'ico ko tuzi gikorwa n'inzego zijira umutekano ariko ico gipolisi abo bandi mwe mu eh. bita iryo zina mufatiye kuki abo bandi mubita iryo zina mufatiye kuki ko mwumva ko umurimo mwabonye barije umutekano igipolisi kirafise umwambaro wacu abo bandi hari umwambaro bafise kugira mu biti iryo zina imbonera kurumba ziragira zihamagara abapolisi hmm. ubwo murabe ubwo mutace babonye ahantu hari bigwanira hmm. bahejeje gusaka abapolisi bakata bagenda bamaze kugenda imbonera kureta zita mu kanya inyuma zigata ziza zihamagara abapolisi mwengi ibi bigwanisho turabituye hari abapolisi bari bamaze no kuyigiye hariho ico mugenzanira kubajije kijanye ni na ya migwi huri kimwe bose rero umutekano eh, aho iwanyu ntayihari ikorana gute nta ntabyo canke mwase kuyinjiramwo mwebwe mu mugambwe sene oya nta bintu nta biriho nana iyo hmm. migwi nta hamwe itari mu makomyine yose eh, kumure mwengirane mwe mutayizi ugasanga namwe hari ibyo mutamenya kubera mutabigiyemo oya hmm. none bo bafatwa bavuga ko bagirizwa iki abazi nta na kimwe bagize gusa bahura kubera ngo arabaseneri ariko nta kuba umusenere si icaha eh, ikarazi nakwe byo rigitangaza mm, mm, nta kindi kintu umugambwe ko wemere ko wemewe umugambwe uremewe nta ngorane n'imwe mwakwe bindi gako kugitangaza ariko murumva yuko baba babagiriza ko bahatoye ibigwanisho ico naco ico naco ni oya nibyo bizanira bene nyene hmm. eh, nibyo bazana none kuko imwe mwabibonye mutabivugira hejuru ngo babijejwe abajeje intwaro canke abajejwe eh, umutekano bibere hakiri kare muti ibisi byacu bizanywe n'aba nimba mwaba mwababonye by'ukuri rega naho bivuga naho bivuga ntibabyemera reka hmm. ico usaba ni gikigame bo ico usaba mhm. nuko bo nuko bufatana neza bakakuriye baratoteza abandi mm. ukwereka igihugu n'icyatwiye mm. eh? ku bwanyu mwebwe murera ku bwanyu mwebwe murera nta ngorane n'imwe muriya mm. museneri wambaye yatoteza umudende nta na hamwe urakoze cyane yemewe eh, urakoze nawe ijoro ryiza aho mu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa mukatwakura kuri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu umurongo batweretse ko usigaye ukora ni uware wo gusa kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana acenda mirongo itatu na gatatu hamwe n'ayandi matelefone yo mu nzu rishari hari n'undi munyanya ku murongo yego meyashitse mwiriwe neza ni amahoro ni amahoro muri bande mutwakwiye muri hehe juvenali umusumba mu buteye imurambi juvenali imurambi n'amahoro yego n'amahoro ariko turafite ikibazo nyakubahwa munyeshamakuru cy'ikiraro n'icacu gihuza mu komine na bukeya Mm. Eh, haheze igihe kirekire ukwezi kuragira kane k'ibomotse mm. mhm. eh, ni ukuvuga rero turafite ikibazo kubera urujya n'uruza rwarahagaze bivuze mm. eh, ko cyahuza komine ya murambi n'iya bukeye komine mbuye na bukeye ahantu bita ku byago hagati y'umusumba nyarucamo na musumba mhm. ni ukuvuga ko uburyo bwo gukora icyo kiraro burarengeye mwebwe abanyagihugu cyangwa komine muri ikiraro uburyo kabisa dukoshobora bidakozwe na musitani bakomine buteye bimaze ikinyana gute muri itura wabarongoye ku rwego rwa komine yego no kugarukiraho yarajya araraba ariko tubona nta bikorwa biratangura igihe hari mu kwezi cumi na kabiri mwoba mwarabajije ayo makomine abiri nimba hari icyo ariko arakora kugira ngo arabe ko icyo kiraro cokoka mo icyo kiraro kubera gihejwe muri bukeye gisabwa muri bukeye tubaze ko aba afite ingufu ntashobora mm, kuguma ku murongo ariko akavuga ikibazo kijyanye n'ikiraro ah, twizere yuko abajejwe gukora ah, amabarabara babyumvise azoheza bakajya kuraba niba hari icokorwa kugira ngo icyo kiraro gikorwe mwiriwe mwiriwe amahoro alo mwiriwe mwiriwe neza ah, ni cezari murambi cezari murambi ego ni amahoro ngahe murambi dukwanyisha duka kwija okay nyene gyansabe administration imuramvya irabe ivyereke isukari mu mabutike yarengeje kubona ibutike igusha isukari 3000 francs cyangwa 2800 francs ku kiro ku kiro kandi hariho administration cyacu mhm. bayihunze ugasanga abantu bafite bityo bashinga ibiciro bishakiye mhm. rero kumva um, bishobotse ko igiciro cy'isukari ari amaharananara mm, ariko baravuze yuko ibijyanye n'uko abanyagihugu namwe ari mwe mujejwe gushengeza abo bantu baba badogeje ibiciro murabikora yakoze ikintu kimwe mm-hmm. ubwira gute umukomeresa avuga ati natunze umurongo mm-hmm. agaca kuri yitaho de kiro hagaca mm. hazi imodoka uzi ntase ntase uvuga izina mm-hmm. igasibatira imifuka ibiri y'isukari hama mm. we dutonze umurongo ikibone gisoboka nanjye nako nakubwira nti hari ibijyanye n'uko abanyagihugu bonye ari bo bategereza gushengeza abo bantu muva ko bidugiriza ibiciro bakikika mukiza ibyo murabikora atari genda uba kubivuga mhm. abandi bakikika mwariko mm. muravuga abajejwe intwaro ukumbure nabo ah, bashobora kuba badashika hose murabafasha ikindi kabiri uyo museneri ariko aratobya ntajenereze mm. hari ingoro ya seneri murambya mm-hmm. iruhande ya komine mm-hmm. hagati y'ububari bubiri mm-hmm. kandi bose turababona mm. ntawe barajya urwara ntareke kujenerariza nabo yavuze ko ari ibyo muri komine ya mm, kabezi gusa mu karere aherereyemo kare umugoroba mwiza n'akazi keza urakoze cyane sezari urakoze kumbure inzego zijejwe kubahiriza ibiciro by'isukari zabyumvise ko kino kiganiro gifasha iyo ahantu iyo hari ibintu bibi bimenyekanye inzego zibijejwe cyangwa bica bitora umuti iyo naho hari byiza bimenyekanye biraheza bikabira akarorero abandi ariko Cezar cyo kimwe n'abandi bose bamenye ko nabo nk'abanyagihugu bafite uburenganzira bwo kudoma kuri urutoki wese ariko aradanaza isukari ku giciro kitemewe n'umushikiranganje yatanze iryo tegeko ati uwo muzobona muramutubwira hama tumenye ingene tubitunganya mwiriwe neza ndabaramukije turakuramukije nawe eje eh, nitwa kondakonda nyoromvuka mu ntabitewe muri komine buraza kondakonda n'amahoro n'amahoro n'amahoro mhm jewe nava iduza ry'abantu bamwe bamusanga bakora duza ibiciro bavuga yuko iminsi mikuru nk'abantu tuyungura igitega tuje bukirasaza buraza mm. iminsi mikuru itaragera tuba tuduga ku bihumbi ndwi mugaye iminsi mikuru igezeyo ukaduga ku bihumbi cumi na bibiri gushika iburaza cumi na bitanu gushika iburaza ibukirasaza ukaduga ku bihumbi icenda kare turara tuduga ku bihumbi ndwi none igitoro caradugijwe esike none nk'abaguma bikunda cyangwa bakatumiza mu mpeshyi nta kuntu bofata indinda abantu bazaduza ibiciro bagahagarikwa cyangwa bagapfa amatanga amande igihugu kikabomboka konda konda sabwe uti bashaka kwikunda abo bari kuravuga ni bande bikunda abashoferi abashoferi badugana imodoka za gitega bukasaza mm. jena manse kumanutse umunani nawe manuka kumbu bitandatu bitanu kubera bikika iminsi mikuru ya pasika iminsi mikuru igitombe cyaje ubwizo leta nifuma igito nabo nyene bapfume babura byose ariko bafite aho bacana niho ushiramwe agashavu gabanya agashavu ngo duhombe twese ibyo ntaho byoshobora gushika mu gihe urumva wosaba yuko leta nayo yoca iduza igitoro kubera ko abo baba bidugirije ibiciro ikihari ni uko umwe wese ategereza kubahiriza ibiciro biba byarashinzwe kugira ngo ntanigire mu menshi umunyagihugu mutoyi mwiriwe neza haro mwiriwe mwiriwe neza ninde ari hehe inde david muri komine muhuta intara ya rumonge yego yego muri muhuta amakuru tutamenye n'ayahe ga david imvura yabaye imihanda byatwaye abantu bakabakamara nabi abangana gute imanga zatwaye abantu hariho ku muryango wabuze abana babiri batakamenya n'imihanda kubera imvura nyinshi hari hmm. ryaraho hari uno munsi masaha hagarara neza kugira ngo twumvikane David iyo mvura yaguye uno munsi hari sangapi uvuze ko yatwaye abangana gute ari mu masaha ya saa munani eh, kavuga ko ari mu masaha ya saa munani muri muhota ahari karavuga yuko hari abana babiri bahitanywe ni n'ibimanga zibiri z'ijoro mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bufatikanije n'ishyirahamwe PMC badutumirira gukaraba n'amazi meza n'isabune kandi kenshi abraçar. Areko ninana, uyu munsi bwije, ejo buracya, ikintu cyose. nyuma y'ibyo bihayanishwa ku isaha zibiri zirenga umunota umwe muri siyo za handi w'isanganiro ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutamenye ngaho ku mitumba mu ntara canke mu makomine kugira ngo mutubwire ayo makuru tutamenya hano kuri handi y'isanganiro ngo tumenyeshe umuyani ku murongo mwiriwe alo mwiriwe ninda twakuya twakuya ari he ni mu kanyosha jerome jerome mu kanyosha eh, nagira ndabamenye uh-huh. mm. hariho ibarabara bahari bakora aha mu ndenga uh-huh. rero indirimbo buteye ibipfu ni hamwe izokorwa nk'iminsi itatu mhm. bigaca binyaruka gusa kugira kunonekana mhm. bagira dusabe umushikiranganza banza duhatse icyajya mu ngenga nkega busaba barabarindiriye kubera twebwe abanyagihugu turatanga amakuru kugira duce ahantu hameze neza mm. ariko muri nkenga muri nkenga ga jerome Jerome ibyo bisa ku munsi we bigasa bitihagurika numva nta gusina kariyeri Jero iriho yerusanga bayumurura bagasaba imashini zitinda Jerome rero twasaba abanyamwese amakuru mu rwego mu harabe musagire nta mpungenge hmm. abahanyi bakuriwe naho hari naho hari kwasubirwa eh, hamwe hari kwatunganywa ibibanza byo kubaka ni hamwe hari kuhatunganywa ibibanza byo kubaka nariko ndakubaza nimba ari muri ico ari ahari hatunganywa ibibanza byo kubakamwo Jerome ntariko turashobora kumvikana ariko Jerome mukanyoshe karavuga ibijanye na hari ko harakogwa ariko ivu riyogo rigatuma uh, honona byonona mabarabara ndetse eh, n'amazu y'abo bantu kumbure n'ibibazo kuri handi bisanganiro dushobora kubandanya turaye ibyo ari byo mwiriwe mwiriwe neza ninde twakwegaye inde nesitora twakuye ari he imwakiro nesitora ni amahoro imwakiro duka ku ijambo ingorane y'imwakiro mhm. mm. mubivuga mubifatiye kuki nifatiraho kubera ko umuhakira ntabwo kazuba neza urumva nizana n'ubu izamara kazana ngikuri kilo ibihumbi byinshi ibihumbi bitatu n'amajana atanu kuko warakubwira sinante gakuko nakagupa ibihumbi ijana na mirongo ine cyangwa ijana na mirongo itatu na bitanu maze rero ni ukuri barabe barabe kubera babitiyitire imwanzuro n'aho baronka agasukari natwe tunywa agasukari nk'abandi ariko nesito tukumenyeshe ko intara yose mbere hari n'ikomine hariho ibiro igenewe mwe mubajije mubajijwe intwaro bababwira iki usibye ko mubibonera ku mabotike gusa oya ikibazo nk'abanyagihugu muto muri kugenda ku mategeko ngo rero isukari ku rwanda yasutse biragoye mugabo ukaba dusanzwe ariko mufisa abajejwe intwaro gushika kuri nyumba kumi icyo udashoboye uramutuma nyumba kumi kagushikira kumukurira nawe nyine nawe nimba ibihumbi bine abo bayidandaza ibihumbi bine abo badandaza bo babasigurira gute nuko adashoboye kuguma ku murongo ariko twizere yuko aza kugaruka kugira ngo hatubwire uko abo badandaza bamusigurira kugira bayidandaze amafaranga ibihumbi bine ku kiro cyangwa ibihumbi bitatu n'amajana atanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mushobora no kuduhamagara muciye ku buhinga bwa watsapu kuri iyo nimero nyine irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe amahoro ninde twakuye ni denise mukibyiru mm, muki mukibyiru imuramba imuramba n'amaja mu ntara ya bubanza mu ntara ya bubanza ugabanya ku karadiyo kakwegereye ariko njye nakageye kure mhm. urumva ko iki kiza cya korona mhm. abatangiza bake bikika mu kiza mu kuduza ibiciro nk'ibyo mm, bike nk'umunyu ugeze ku bihumbi bibiri ntashoboye kuguma ku murongo veniste ngahe muramba mu ntara ya bubanza ariko nawe nyine yavuze ko ikibazo kijanye n'ibiduga ry'ibiciro we yariko avuga umunyu mu gihe abandi bari bahejeje kuvuga isukari ngira ngo kumure araja kugaruka halo mwiriwe neza halo wi mwiriwe mwiriwe ninde atwakuye ari hehe twayitanga cyakadariyo nkaba ndi mu giheta mu giheta na mahoro gadarius ntara ya gitega yego mu gihe ntara gitega amakuru tutamenye n'ayahe ngo muyatumenyeshe amakuru mutamenye jewe nagomba gushyikiriza rero mhm. nariko ndatembera ku mugwa mukuru wa komine giheta oya mukuru w'intara ya gitega mhm. Mhm. ukuntu badukoreye amabarabara nyine yo ngaho mu ntara nyine ya gitega mugwa mukuru ni mugwa mukuru wa politiki mu gihugu cy'u Burundi yego hmm. ariko nagomba ndabasaba muze mutubarize ah, eh, eh, eh, abajejwe abajejwe amabarabara hmm. kuko amabarabara bayubatse n'aba ariko aracangura kuko kandi ahera bagomba rero kubyina ni imvura nyinshi Darius Darius aha tumbereye ndumva ko amahezo ibirere ntibimeze neza ibirere ntibiri ko biratworohereza Darius yamaze kuva ku murongo isaha zibiri zirenga iminota icenda ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mwiriwe mwiriwe neza eh, amahoro ninda twakwega yemwe nisanze ndakomana muri komine mpanda mhm ego eh, nagira ntuye ikutame duga kwijambo inzara baragindwi ibibazo mugiye bibika igihanga uruzi twararisize ubu kugira umunyagihugu ajabuke ashike muri komine gihanga atanga amafaranga amajana atanu niryo barabara ryo barikatire mu gihugu cy'uburundi aho ryo bariye ko abatarikurikira ariko antere wumvise ko ahatandukanye riri mu yandi mabarabara nayo nyene yononekaye so kuvuga yuko woca uvuga ngo iryo bari mu burundi anteri bashara yego tujya dusabe kabisa ko mwodufashe ikabara rikajya ku imigenderanire yo muri kihangana muhanzi gasubira kuba mwiza kwibarabara anteri gabanyagashavu bimaze igihe kingana iki kuntu mvumengo wariranze iryo barabara ryarahumiwe ntiworaba ahubwo twose bakumenyesha amakuru bose kuraba ibiko bihari biraba bigome kabisa bakareka kwakirira amakuru ku biro bajye mu gihugu barabe ingene biri ko biragenda bimaze igihe kingana gute ridahitaga antere iryo barabara rimaze igihe kingana gute ridahita turafite umumenyeshamakuru wacu ngaho gihanga bubanza iyo ushobora kuhashirika nta kibazo nakubaje bimaze igihe kingana gute zitari mike ubwa mbere byarabomotse abanyagihugu baragerageza uburyo bwose baratambika kw'ibikuza kw'ibigazi bigazi ubugwara yose buhomora cyane akanyayi yego mm. n'ukuri mbere tuyongerere kabanyana aze kuraba n'ukuri yakire ko mm-hmm, mburengera yabyumvise azoheza aze kuraba aho hantu ariko mugabo nyagashavu antera urakoze cyane aho iwe nta wo bujabuka bisa imoto ntizijabuka mhm. imodoka ntijabuka umva wo burijabuka kandi natwe izo barabara ari tuzeye ko bukuri ntimuriyitura none abajejwe ngaho we wa komine canke abajejwe iby'amabarabara ngaho aho mutumbereye ni ukuri bizabangana bose babibona hmm. yego nuko iryo barabara bose barabibona ahubwo biko ahubwo nta ko akamu kumvikanye yantere yego murakoze banyakubaho murakoze cyane yantere yego ni ukuri mudutabare mudutabare urakoze cyane yantere utwakure ngaho igihanga mu ntara ya bubanza isaha zibiri zirenga iminota cumi n'ibiri nyene muri studio za radio isanganiro turacarindira udutelefone twanyu kugira ngo mutubwire amakuru tutamenye kuri radio isanganiro ngo tumenyeshe mwiriwe mwiriwe neza linda twakwega yemwe eh nitwa Desire Desire eh, mu ruyigi mu ntara ya ruyigi no mu muhwazi nyakibingo muhwazi nyakibingo ni muri komini yi eh, mu ntara ya nyabitsinda muri komini ya nyabitsinda nako Eh, muri komine ya bitsinda mhm. umutumba ni nyakibingo twebwe imvura duhereye mhm. yaradutwaye cyane imirima ngaho nyakibingo yaratwawe inzu zirabomoka z'abantu benshi turi ko turarira kweri uvuze z'abantu benshi no kuvuga zingana gute inzu zishika nka mirongo itatu zabomotse n'ukuri turi ko turarira neza tubyuka ku bikorwa rusange tu dusibura ukuntu uruzi rwitwa nyakibingo rwabomoye rwawuka mu mirima amazi y'abantu arabomoka yego kumara be muduserukire hejuru natwe badufashe turahanzwe turagowe imirima yononekaye arabaraza kubagarukira iyo no munsi abari muri kuruwa baje baza bararaba nyine nabo babibonye bavuga ati habatse kweri imirima yarononekaye amazi arabomoka noba amazi ntarakama n'ubu niyo turiko turahonyuramo nyine hmm. ariko eh, dezire Eh, birafatanganye n'ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe namwe kumbure hari ibyo muteze kuba mwokora nko guca kutubaka impande y'uruzi ibi namwe muri ko murabikora yego nyine nibyo byo turobyukamwo yego hmm. kuko kwibarabara mperereye ko nk'uko umutama mpengekeze bagize n'abandi benshi amazu yabomaguritse hmm. amata amazu y'amatafari ahiye nyine ajya baturira mhm. nabonye n'amazu ariko arazama hakacaba n'ahandi inyakiyonga mhm. imva nyene zijya ziri mu kaburi nazo nyene zarabomotse baza barazitorera epfo nyene nihatari yabaza mm. yego barabe n'ukuri badufashe uvuze ko ari itongo ry'abapfuye ryahe eh, ahantu bitwa inyakiyonga mm. eh, mugabo jewe ubu muno mwanya ndi ahantu bitwa inyakibingo Mm. muri komine nyabitsinda n'ukuri na twebwe haba ntibyabaye byari uno munsi cyangwa ejo byabaye e, e, ejo ejo ejo ejo ejo mu yasanga imvura yatanguye kuwa gatandatu saa yine mm. kiraza ko niyizindukiza ko tuzi kuwa mungu ntabagiye gusenga mu minsi yo kumuhwaza mm. e, urakoze cyane desire ngaho kumuhwazi muri nyabitsinda mu ntara ya ruyigi geliyor. Mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe ninda twakuye ni pasikare pasikare n'amahoro ni amahoro atwakuye ari hehe pasikare amakuru mutamenye pasikare ari hehe ariko ari ngaha mu ntara ya mwara mu ntara ya mwara ni ku mugwa mukuru muri nyabihanga mm. aho utamenye iduzwa ry'umunyu n'isukari kabisa birarenze mm. muvuze ko rirenze mufatiye ku giciro kingana gute n'amafaranga angahe ku kiro eh, ayi cy'umunyu giteye ibihumbi n'amajana atanu kare cari kurangara eh? kare cari kurangahe kugira umuntu yumve ko byaduze birenze nk'uko bivuze kare twari kwigura ibihumbi amajana abiri mhm. yego kikaba kigeze ku gihumbi n'amajana atanu kikaba kigura igihumbi n'amajana atanu kuko ariyo ababajijwe abajije kuyizana abayidandaza bababwira ni kubera iki bayidugije amaze kuva ko murongo pasikari i nyabihanga mu ntara ya mwara ariko twizere ko aza kugaruka ikavuga ibijyanye n'iduga ry'igiciro cy'isukari ndetse n'umunyu ibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu cyangwa ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri ino sara nyeretse ko hari undi munyuranye ku murongo mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye inde hmm, ewe duze akajwi nduwayo mujyansoro n'amahoro mhm, duga mhm. ku ijambo udutse akajwi ariko nduwayo ikintu nagomba gushyikiriza nagomba kuvuga rya kiraro urubibe rya na bisoro mhm. bagaragaza bagisheke imbaho bagaragaza bacongere ko ibiti kubera cyane tutari tuzifata bakana bace bacongera ko imbaho bazaba bafata yacu agomba kuvuga agomba kuvuga nta dufate abantu dukorera muri komini bya soro tugerageze dufate nk'umuntu afite tuso zo zarahitana amabuye mu cyobo tugakora tuba tubishyira bijya ni tuzaba dukora mm. ariko ga nduwaye eh. iki kiraro gihuza ibisoro eh, na jansoro kuvuga ko bokongera ko ibiti ibi mwebwe nka nimushaka kubyikorera mutarinze kurondera iyi n'imfashanyo kumurejya n'iyindi ibiti byaraboze vema kubera ibiti ushize ko itsinda rito kubera imbaho zaravuye nicyo mbega mwe mugikoresha ntimushobora kubyikorera birabarengeye none kubera iki mutaja hamwe ngo mubivugane hama muheze murondera ivyo biti ibiti nivyo mwirimira hama muheze mugitarure ico gitarugwa cane erega abadufata abadukurira nibo borarika abanyagihugu Eh, ariko namwe mubasha kubakebura bashaka gusanga batwagwa na byinshi mu bijyanye n'amabanga bajejwe mu kubatunganiriza eh, nabonye bagica ko baba babibona ko bita ibyahebye nk'ubu haruye ntabwo dufata imbaho zaravuye hmm. bogerageza bakarondera bagashyira ku ibindi biti bagashyira bacereza ku imbaho kumbure hajya nta kaburimbo urashobora kuba nawe imboneze muri abo ugahita ukababwira mukaja hamwe nacyo nicyo gituma mvuze ni abantu dukorera dufashe muri abantu dufite inyanga neza cyane dukoresha amakuru turisombera mu bihe dushyira mu bijya bintu kurema kugira turambe ko twakwifasha urakoze nduwaye kumbura ako kamugira akashikirira mu musanzwe mukorana muri ako kazi kugira ngo iryo barabara rigume rimeze neza urakoze isaha zibiri zirenga iminota cumi n'icyenda kuri hadiyo isanganiro turacashigaje iminota igera ku munani kugira ngo turangize kino kiganiro mwiriwe mwiriwe mwiriwe n'inda twakwega ye gendi eh, claude umunyarutana ndashaka kuvuga ariko paul kijyanye yo muri komine giharo ugerageje mhm. kura ibarabara kwe na cyane cyane mbere n'amabarabara yo muri komine giharo uko ameze mhm. mbere na arateranye isoni yenda yabonye mbaye kinyinya narivuye inimuzi mhm. kweri utari umuntu kweri iyo barabara wo kuva mu modoka ukagenda n'amaguru mugenda murakubitana arabuciye uri mu modoka ariko abanza kuba arindira mukarindira kubera amabarabara yo muri komine gihara arateranye sinzi rero ndashaka guhuga kugira cyo mvuze nk'uko bijyanye n'iyamamazo y'uko abazoza gusaba amajwi kweri y'uko umunyagihugu waho yomaza kweri akaba ikibazo cy'ukugene bozotorera amabarabara kweri y'ukugene boyakora hmm. urakoze cyane claude kumbure abo nabo bazo kwiyamamaza basaba amajwi ngaho muri giharo twizere ko bumvise ako kamo kanya kugira ngo bazoze bababwira ko bakorera ryo barabara muvuga ko ryononekaye oya kweri natwe ubuka ariko turabibona duhaye turengana nateranye dore ni komine iri mu makomine ya mbere yinjiza amafaranga menshi abe ugacura amabarabara yaho ukanyobeka yuko ari abanyagihugu bitora zibatwara zimvukira kweri birateranye hmm. urakoze cyane claude Sawa murakoze na. ijoro ryiza ngaho muri giharo mu ntara ya rutana kuko turi bamwe twese na karimi bagira n'imana niduhame rero kahise kabi dusanga batore kuri twese ivangura ntacyo rimaze tujye hamwe tumvikane ariko se tuzokwamana uko twese turi bamwe niko karirimbo muri ko muratega abiri ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri muri studio za handi y'isanganiro innocent bibona imana aranyeretse ko hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe mwiriwe ni mu isanganiro ni ku isanganiro mwashitse ninde twakuwe ni enoke mu gasarara muri komine nyabiranga enoke eh, mu gasarara muri komine nyabiraba n'amahoro yego njye nagomba mvuge ku bintu bijyanye n'abantu buca biyamamaza mbere twebwe ni umusozi ufatanye ari imisozi ibiri hariho gasarara mbare imisozi kuva uburundi bwitwa uburundi atakintu cy'iterambere na kimwe kirigera gikorwaho ubwo ntushikuje kuvuga yuko Eh, naho kubwo ntushikuje amashuri ntiwamenya ko ari n'amashuri yo mu burundi mm, kubera urumva ko ari n'igikorwa cy'iterambere nimba barahasize amashuri ni kuba bakora igikorwa cy'iterambere <laughs> urumva nimba barahasize amashuri n'igikorwa cy'iterambere ntuce uvuga ngo nta gikorwa na kimwe cy'iterambere kiriya gikorwa ngaho nawe wiyarase ntiwavuga ko ari amashuri ari mu gihugu cy'u Burundi tuvuga ko imaze gutera imbere ufatira ku kigahe ntuke abuze iki ati uyaravye sinamashuri abana biga bicaye hasi biga bica nta ntebe ziriyo mm. none wewe wumva ubonye wovuga ko hari amashuri hari iterambere ariko ngira vyokeha ntivyobura vyokeha ntivyobura ariko sindabumva neza ntivyopfuma biba bike ariko ntibibure duga kwijambo yego biriho mugabo urumva so kuvuga ngo ni vyiza mhm mm duga ayo mashuri nayo ku rugero uruhega Enoke nayisumbuye ni mato mato n'ay'imyuga ni amashuri mato mato enoke hmm. enoke enoke yamaze kuba ku murongo ariko ariko aravuga arerekeza icyiyumviro cyiwe ku bazoja kwitoza kubitoza ati barabe mu gasarara gasarara mbare bahashirira indi shuri ahinyabira barabe ingene byogenda ku n'amashuri ihagaze ku kijyanye n'amashuri kumbure ngira ngo abazoja kwitoza bavyumvise n'imvukira zabo ari bundi batwereze ku murongo haru mwiriwe neza yamaze kuva ku murongo inoso mwiriwe halo mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye ah, ni ji cezar agarutse cezar ni amahoro ni muri nagira mvuge bon biruke mu mabarabara mhm. ibarora ry'umuranzya bugarama muranzya rirateye mm-hmm. isoni kubera iki gitotera kujya kuhatorera amatora iri barabara ibirometero bijya igitega kuri kapitale mm, politiki mm-hmm. turikora mm. yamati muranzya nka ntwaro zahetse zaturwanya izi ntwaro muvuga zabagwanya n'izihe cezar ntibibaze ko wari igihe wakiriye mu ishuri mm-hmm. hari umutegetsi wa kera yahora ngo murambi ibaye peyi ngo teri eh, provisheni izoba kontina niba mm-hmm. bugarama ry'umurambi arateye isoni vurema baba mm. rero urakoze seza ariko kumbure kwagiriza izindi ntwaro kwa zansi ntara nta cyemezo na kimwe kiba gihari kuko iyo hari intwaro iyo hari umutegetsi atwara intara zose uburere bwose abarundi bose ntatwarira igihande kimwe mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ni enoke agarutse mhm. mugasarara mhm. duga ku ijambo enoke ndakumva neza ijana ku ijana Eh, urumva nari mvuga ku bijyanye n'iterambere twebwe ni umutumba wa mbere uri ku banyagihugu benshi muri komine nyabiraba mhm. ariko nta vuriro uriyo uraze nk'umurwayi ingene tumuterura tumutwara mu rusubi muri komine sare mhm. cyangwa tukamutwara mu nyabiraba ntitwibaza ko hoba hariho nk'abashinga amateka twatoye bibaza ati mbe hariya ahantu harabaye abantu cyangwa baragira Mm. bene nagomba nkebura abazoza kwiyamamaza mhm. adoze neza ibyo batwemereye nta kintu na kimwe bigeze bakora n'ubu mm. ubundi imigambwe iratanguye kuza ngo eee ni ukuri bazobishyire mu ngiri ibyo babyemera mm. urakenuye enoke urakoze ni hano duciye turangiriza kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki c'uno munsi reka nshimire mwese mwatwakuye nshimire mwe mwese mwaduteza abiri yakoze kandi François akimana na innocent bibona imana badufashije mu buhinga bw'ibyuma erine ibere n'ibigirana nifatikanije na emerisha niyo nkuru nitwe twabashikirije kino kiganiro reka tubifuriza kugira ijoro ryiza naho ubutaha aho havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo